jaupa, jendia Ei, beti bezala desfasatu hemen gure odaziti Bai, hemen eh, gaude beste astelen batez Astelena, hogeita sortzi Hogeita sortzi, oroxa oros, sortzi, oroxa Atzo, zen odonen eguna <laughs> eta gaur iraun Iraunen eta oroxa eguna Bai, bueno, esan beharra dago eh, Gure muleti, muletia famatu erabiliz Ba, Larun batean egon ba, Seaska elkarterako kontzertu laguntzaile bat eh oi hartzunen basun sistem ah, bai, eta ah, eta eta esne udarako kontzertotako talde kontzertu guztietan zeuden taldiak ba hor egon zen oi hartzunen eskola ikastola edo zai zer den ni ez dut desberdintzen oraindik ez naiz jakintsua ni gorekin zaola kontzertu baina ez dakit eta hori eh, aipatzen dugu zeren gure guk daukagu negutegia ere seaskako da ah, bai eh bai da bidamen bueno ez da jartzen duen bueno bai ikusten bortada Eta hori, gaur hemen Ximaur da beste astele batez Bai, hori, eh, esan komentatu Ba, larun mm, lagun batzu joan zirela kontzertu dietara, ikustera. Ha, ah, bai. Bai. Hane hon adibidez, Mikel Muguruza juntzen. Bai, zera. <laughs> Bai, bai, Bai, bai, <laughs> bai, bueno. Bai, bai. Pues sin más, farra egiteko. Ez, de perlada, ez ben hor, ginen espertuak, ez ginen zer egin, desan zuten batzuk. Zer, guazen hori hartzen da, kontzertuak, eta, bueno, juntziren, egon ziren hor ikusten, kusiuten ez nebiltza, zer, zen, ustut, polikiroldegi baten barruan, edo, zer hor, zer gradak eta ena, bai. ikusten kontzertua, bat zegoela jende esan zuten, eta gero, Así se sería. Así se envase un sistema ta gente que juntzen. Eta ahora gelditu el dito sirena, Eh, el dito pixka, eta gero itxera vuelta. Eta si más, hori, esan duzun ez eh, dela, pues... Komentario txiki bat. Bueno, eta kontzertu az, kontzertu egiten dugula, ba e, silo zibenean, laister badago... Kontzirtazua, es, eh? Bai, espero den, bai, hor jarri zuna, <laughs> handiru re, reinolzeko ere evento perladetan. Oh, mezua. Mezua, mezua, hemen. Solicitatua hori ritxiseio mezua mobilera. Bueno, bueno, zora kiri <laughs> Nere taldeko gitarrista solista sigue sin estar disponible, eti bezala. <laughs> e, ba hori, kontzertuta zitze egiten, ba, badago hor, silozi benean, eh, abenduaren amarrean, boste euroren truke, larun bata. Gobernors, bai, jende eskorentzat, bai. jende eskorentzat putada, eguna eta ordua, beste eskorentzat ez, baina... <laughs> Putada, zeba. <laughs> Joda, ez tendulako, hamen duelen amarrian, amartan da, Madri Barça ere bai. Ah, bai. <laughs> bai. Nire gile esan, joditu dit pixkat, baina, bueno, etorreko nahiz da, tio, sin más. Bueno, ni... Bai, ez du bakit baina, sin más, jendiari, pues, Ba, ba. Beteko, nik uste dut beteko dela, igual, igual. Ba, espero, bueno, igual beto, la, <laughs> bestela egongo zen jende gehiago. Ja, espero da jende asko etortzea kontzertu honetara. Eh, bai, gainera gobernoz diska berria atera du, edo lagotxe, ez dakit, igual gero jautuenen mila desakigu aurrera penkanturen bat. Edo? Bai, ekarritu uste silo zibera bosteun metro karratuko kartelak, ez dakit non jarriko ditugu. Bosteun metro, pues, bueno. Metro karratuko, tio, o sea, kara, dire, dire tio. Plan eh, guais, no? Bai, bai, ez Eiten, ez que daukate hor eren erentzugearen zerak kontzertuetan zua hor egiten. <laughs> Uste, bueno, ona dire, baina, bueno. Hemen, hemen ez dute ingo zuen historia hori. Eh. Itxura keri eta... Erreko dute zirozibe, tio. Bai, ez, ez pentsatu nun. Nik ikusi nun, gaina, ikusi nun hori lehenengo lehizuko jaietan duela bi urte edo <laughs> junintzen hor pitia pistera zeren esnekan metxerorik <laughs> <laughs> Ke ba, pero egin un la broma Eta gero den erreta, eh? Eta gero den erreta, eh? Eta gero eh? Eta gero es, erreta, Eta Zagit, entzuten horra dago ahots bat Bai, bai, bai da ni, uste du nahi ni, batzutan jota Eta bero, telefono zera gertatzen, zait, eta Zu batzutan Bai, bai, bai Pero cojones, habla Parkatu, <laughs> nire, baina Ea, eh, hartzen du oiturarekin, noiturarekin, irratiaren oiturarekin Era altu ogoitze egiten duan Eta bueno, gero ere, abenduaren ogeita iruan Beste kontzertu bat dago Bidasoa Burning Festivalaren eh, Bosgarren edizioa eh, izango dire hemen silozi benean, saspi euroren truke, e, larun batean, eh, ere... E, esan dut, bai, ez, da ostirala. Bai. Ostirala, barkatu, ostirala, e, ba, hori abenduako gita eta izango dire mobidik, getxoko bakarlaria, bakarlaria gero de, de Dirty Pink Ladies, hemengoa bidazokoak, rock, ez da gizer, rock, <laughs> gustatzen zain, pilo bat, eta gero Super Sweet, donostiko rock pop, perlada talde bat, entzun un kantar bat gustatu zitzaian beste bat. <laughs> nip niep, baina bueno, hori jakin dezazuen, zuen eta Ba ez eh, Eta, bueno, ez dut esango izen horrendikan ezin delako esan, baina badera irude, xilozibe, kantarlatuko dula urrengo urteerako, bueno, demoraldio, baina urrengo urtean ja, 2000 eta mabean, ez dakit martxo edo apiri aldera, eh, kriston eh, konzertazoa... eh, Kristona, eh? igual jende asko kestu esagutuko taldea, baina badiru dela, ez dakit, talde mitiko bat. No, gero esango jasot. Bai, bai, gero hor, eh, esklusiban esango dizut. Esklusiban. Eta bueno, ja, definitibo denian esango dugu, baina hori, badiru di, pues, en kontzertu hori dira presenten zilozibe, talde amerikar baten jira ingo dutela, jo, eh, Barcelona, Madrid eta, <laughs> eta Onjarbin, mm. hemen ziloziben, eta bueno, hori, ja, konfirmatzean esango dugu, Nik uste dut gehienak ez ustela jakingo zen talde, nik ez dakitze talde, ez dut inoiz entzun, baina, bueno, badiru hor dela, dela hostia, así que, bueno. Nik ez hau dut taldea, ez? dut uste, da, dire zarrak, eh, dire epoka... Da, jende helduak ezagutuko du figota eta otorriko dato motioz. Nik uste dut, silozio giltuko da txikilla, tenaiz duten egin ondarribiko auditorio berrian egin bai. ireki duten da jende gehiago? Zaspireun. Ah, bai? Bai. Pues iserita, ez? Ez, laureun iserita eta aurkila sartzen dire, oza, jaisten dire eta sartzen dire hor Diren ah. da tio. Tal da... Egon, egon zera, nire zaiz. pero kontatu, kontatu zian koldok lekuan, eta hori... Ah, txutik... <laughs> Egon zen hor, elkarrizketak egiten. Zantzian, bai, bai. ah, zuzinen sartzen zela komunia. Ba, hemen nago komunia, <laughs> berri usaia eduka komunak. <laughs> Eta bueno, hori, ta, ez Ba, ofiziala denean esango dugu, baina hori, eh, sin mas. Saludo bat, gure makarela entzat ere, mendikan. Bai. Agian ent, entzuten hariko gaitu, berak esaten du batzuetan entzuten bai. gaituela lanean. La, lanean dagoenean, no? Respertua bere, lan, fabrika batean, hor, no. Ah. eh, almazen batean. Ah, da, eh, deko, dekoek, zakit, hor irunen, egiten nola na. Eta batzutan, pues, hori esperto da jartzen du gure iratxearen bat. Bueno, igual, informazio gehiagi ematen ari gara, ez? Bai, igual gero. Baina, bueno, ez importa. Jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, Javiak esango du iz, <laughs> langile bat, <laughs> ari da hori zuten. ez du lana, behar bezala egiten. <laughs> bueno, ba, barkatu, men, gure makarela nahi ez dugu izan, bere benetako izena zuk bai, eskapatu zaizu baina, bai, bueno, bueno makarela da. Eta, ba, badaukagu hor gauza batzuk prestatuak, txisteak, ez, ez dizkigute, bidali, bidali Ez dakit. Ramosek. Ramosek, ezer? Ezer ez? Eh, destitu, ez ez dakit ze hostia ingo dugun. Eh, <laughs> Ekarriko dugun bat eta jango, joko diogu paliza bat. Ez baino, eske. Jarriko dugu mikrofono entzuteko. <laughs> Gaina, eta hemenik ere deia nahi dut zeren, eh, badaukan ere kalkulagailua, <laughs> etziniola bigarren batxillerkoan. Eta ez ditzule, orain, lengua pues, eta uh, ez dakin ondoko da, ondoko da. Pues, pues ni goratzen ez, jun ginela, eh, jun nintzela behin bere txera, ez nekalako bueno. kalkulagaiak, erekan matematikako azterketa, eta jun nintzen bere txera, eta ez zituen bere logelan igual, Boste osi hosi kalkula gaiu. Pues bat izango da nerea. <laughs> Duzokin un dauka, eh? badaki anian itzuliko izu. Bilis. Pues bilis. Bueno, pues hori, Eh, hori entzutenen ari bazerate hau, eta Ramosen, Ramosekin blan 2.0 tartea gustatzen bazaizue, pues hori, jarri zute tuentian edo, pixkat insulto batzuk edo, haber, espabilatzen den tipua. Se, jarriko kanta bat eta gero ingotugu dugu gure beste bauka prestatu dauka Bueno, de ez dela dugu komentatu Bueno, igual itxeko bai. dugu joan etorri arte komentatzeko Azte burua da fijo? Hori esan du, baina horregatik Igual egin kanta bat jarri Gero gero gure super gure, Esto eta gero komentatzen dugu, ez? Vale, pues hor Eta joa bai. Explikatu pizkat, hori bai, Lenguan esan genu, baina ez neukan ekarria eh, Bagor, eh, einzun gure irratiak Rekopilatorio bat eh, Eh, gure irratiak, ez, ez Bai, gure irratiak, <laughs> da, iparraldeko irrati bat i, eh, izena dula gure irratia eta beharzun laguntza ekonomikoa eta berazun rekopilatorio bat euskal talen eh, kolaborazioarekin eta ba eh, irakurri nuenez eh, rekopilatorio horretarako kantak dire espreski eginak, ba hori rekopilatorio horretarako ez da ez dire beste diskotan agertzen printzipioz eta ba hori badaude Izaera, Sorkun, Skunk, Kuraia, 66ers, Potengin, Surfing Chaos, Estupenda Jones, Brigada Criminal, Fujord, Sharon Stoner, en fin, eh, talde Aunitz, eta banik, adibidez ez neukan ez da kanta bat ere entzuna, eta gustatu gustatzen zaizkit, eta ezakit, jarriko gu lehenengoa 66 askatu jarrera izeneko kanta rekopilatorioko irugarrena. Música Bueno, ba, hor entzun dugu 66 zen kanta hor rekubilatorio bertako eginako kanta. Eta bueno, hemen etorri da gure John Bonardi, ez nola, Balerdoniako John, <laughs> ez? bai. Eta hartzen ditut izen faltsua beti. Egiak e, e, anonimatoa mantentzeko. e, Iker ez da etorri. Ez, bueno, hori zurekin soroetan gaina ez diot. Lehen esan diot, eh? Egurian esan diot, ze, gero etorriko zera iratxa jo, eta hori Berekin eh, soroetan trasiet ez astu zait. Eta bueno, eh, ostia, ari, ez zait hemen desitxuratzen, egin behar dugu... Eh, Lengo gunean esan genuen... Bai, prestatu kanta bat, alduzu jarri mikroa eta hori, o jarri... Jode, pues... Bai, bai, da horrela demora guzian, eh? Egin, zuk egin demora guzian, zuk jarraitu gutxi gola bera. Dire, dire akorde, dire nota horiek, beste netzetik demora guzian. Jarriko dugu bai. lehenengo benetako kanta eta gero egure eh, bertsioa. Hola, ikusteko konparazio eta ola, ere ikasten dugu. Vale, pues hor pues... Eh, egin dugu eh, gure ondarri bikako, kofradia maiteko presidenteari dedikaturik. Eskenia benetat, espreski! Mm Ajaji, ajaji, jontzat, bai Hemen, hemen dago kanta, hor jarri dut, hemen Bai, izan da Eta, eh, honen eh, bertxua ingo du Da kanta zap, zazu, eh Izan da, u daontako kanta bai, txaposena Bai, gaztean jartzen dute egunero Bueno, pues hor di joa ah. Ando parriba, perdeando imperdibles Que tu no querías que a gusto en tu colchón Bañado en sudor Amor, amor Me encuentro a la luna que estaba dormida, estas no son horas, pregúntale al día ¿Qué vamos a hacer hoy, para darle color. El chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol. El chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol. Comiendo chipirones con los pongo botracos, señores, ajá. Otra tapita más. Soñando en tus bragas, perdiendo la vida, cruzando fronteras que no eran prohibidas, hagamos el amor, fluyamos oh. tú y yo. Que noche más corta, que nunca termina, que ganas de verte y comerte la vida y ya ha llegado el sol, chispilla y calor. días sale sol, chipirón. Todos los días sale son sol, chipirón. Todos los días sale el sol. chipirón. Todos los días sale son, sol, chipirón. Todos los días sale son sol, chipirón. Todos los días sale el sol. Portan las horas de noche y de día, soñando en tus dragas, perdiendo la vida por verte en mi cama y tocarte feliz. Hey chipirón, todos los días sale sol, chipirón, todos los días sale sol, chipirón, todos los días sale sol. Hey chipirón, todos los días sale sol, chipirón, todos los días sale sol, chipirón, todos los días sale sol. Bueno, horre harri de mala manera horre egiten ikasten kanta, bon, nik letra zut ez da biratu, harri ginen hor komentatzen nola den kanta, a ber, John, probatu mikroa, xaba, ez dugu probatu erendik, a ber, hitz egin. Uu, ah. ye, ye, jarriko eta tope eta hori enfokatu gitarrena. Hori emaztuko dugu, ba, hor, kanta honen bertxillo, ba. Ez dugu ensaiatu, eh? Ja, egia da, bueno, ez dugu importa, tío, hau beto. Ei, ei, alejatu gara go pizka dituko gitarra gaio. Ahora gara era hor probatze mikrofonoa, gitarra, volumenak, total ateko da gaizki beti bezala. Edo bestela la Harry Mayan, Harry Mayan mikrofonoa. Harry Mayan. Bai, venga. <laughs> Bueno, ba. Plantatzeko urrutitik, ez? Bai, horre da. Ei, ei. Ei, ei, ei, ei, ei. Jo, jo, jo. Venga, Venga, zein, bat biru. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Las redes pa' abajo, las cañas pa' arriba, robando esos peces que tú ya querrías que a gusto en tu sillón del tucutucu patrón. Vámonos, vámonos. Me encuentro a Tuna, qué suerte la mía. Estas no son horas, pregúntale al día. Yo a la litera me voy, pescad vosotros. Ey, chipirón, todos los días robo yo, chipirón. Todos los días ladro chipirón, el puerto de alrededor. Hey chipirón, todos los días robo yo chipirón, todos los días ladrón de chipirón, en puerto y alrededor. Soñando con rabas, siguiendo tu tinta, haciendo capturas que están prohibidas, hagamos un montón y para el inspector <laughs> Me cago en la puta. Que cuenta corriente, que nunca termina, <laughs> que ganas de ir a tierra. chiquito y calor. ¡Calor! Hey chipirón, todos los días robo yo chipirón, todos los días ladrón de chipirón, en Puerto y a su alrededor. Hey chipirón, todos los días robo yo chipirón, todos los días la droga de Chipirón, en Puerto y alrededor. Me encuentro a querer que quiere ser mayoría con las municipales a la vuelta de la esquina. Refuerza refuerzos pa' su comitiva que mejor engaña a bobos que un presidente de cofradía. PNV pescadores, alar de remo e iglesia, la mafia que tiene el poder en Onda diferentes entidades, las personas, las mismas. Allá yo Norberto es un claro ejemplo. Hey Chipirón, todos los días robo yo Chipirón, todos los días ladrón de Chipirón, en puerto y alrededor. Hey Chipirón. Todos los días robo yo chipirón, todos los días ladrón de chipirón. en puerto y alrededor. Bigarren estrofa egiten dugu, atera. egin dugu oso gaizki, bigarrena, bai, egon da horlio bat, eska ritmoarekin ta dena, <laughs> egin dugu pifosti bat. Eitzu eskua kotak. Eh, Eitzu eskua kotak. Eitzu eskua kotak. Eitzu eskua bai, bai. bai. bai, bai Eh? Au, eh, bai, bai. bi Vale. Venga. Estrofa normala. Ah. Venga, va. va eta eh? Soñando con rabas, siguiendo tu tinta, haciendo capturas que están prohibidas, hagamos un montón. vale inspector su porción. Que cuenta corriente que nunca termina, que ganas de ir a tierra y comerme la marina, y ya llega al gran sol, chiquito y calor. Bueno, pues soy sí, o, o, o, guitarrista. me <laughs> gusta nada, que y no, perrada. Bueno, ahora igual jarriko letra en un baiten, Es que igual da oso... Ya, bueno. Oso heavy, eh? Bueno, Sin más de tanto, <laughs> de puta madre de letra, pero, o sea, sin más, tío, es da, es da, plan, ahora igual, gente ya, sentí ez veite que, es aquí, es que gure letra, bueno, que, que... que se jodan. ya, <laughs> bueno, qué cojones, sí, ya, uy, que lo gara dicen, era, ascotan, puta, seme, <laughs> askoren ascoren Ez dut esaten dute, direla, esaten se sin más, el eh, arombatean, gratu, sena, no, ni... Truken, berez seguratak, Ja, bueno, bai. hobeto ez jakin. Jo, norain... Eta simaz, eh, hori, pues, jarriko dugu kantan bat, eta kantetagero gero komentatuko dugu pixkat aste burua, zer egin zen duten zuek, zer egin bai, eh. ni, igual da hobeto ez komentatzen ikin nuena, baina bueno, esango dut. Así que bueno, zer jarriko dugu rekopilatorio beste kantan bat, kuraianera jarriko dugu. Eh? Bai, jo, Juan Etorrian kanta rekopilatorioko hogeita bat garrena. Bueno, ez, pues hor dijoa, zebra ez. <laughs> Venga. Venga. Bueno, rentzen dugu koraiaren kanta, nola izan zuen gorotz? Juan Joan Etorrian. Bueno, hori... Eta bueno, aprobetxatu zemen, Joan Etorri dela, gurekin bisita egin dugu gorkoan, pues ez dakit ditzen dugu aste buruari buruz, pixka, torendikaren ez dugu lezer komentatu, Zue bila joan zineten, diru diene ez zineten, etxalarrera ez, azte burua pasatzera? Bai, baina dirudi dienez. Ez nieten joan ez? Jun baina iaia ia ez ginen itzuli. Se va. Se va. Se va. Se Es que ni ni chiara. Ya controla ya, Julenek. Bueno, ez que guazen Kontatzena, contacto era. Chen, chen, voy ondo, o sea, cronológico, ¿qué es? Gente culerte con que gure gausa ta, bai. claro, gure artean no ulertzen gera, baina bai. gero baiek, bai, lengo gausa bai ta gero, ta gero está aquí sin Bueno, pisca etxalarrera a ver. No la de echarral, Ba, e, eh, beinate, gure beina nola esango dut e, e, bere izen anonimoa? Bizkar bal. Bai, <laughs> gure lagun Bizkar balek ba, etxe bat dauka hor bere familiarena. Eta ba, egin zigun gombitea ba, azte buru pasa joateko, onjotan, ibiltzeko, eta bar, ba, eh, Xala, egoteko, deskonektatzeko. Lorun batean junta igandien etorri, ez? Bai, bueno, bai, bai Eguerdian eta bueltatu arratsaldian eta hoe juntziren, junt juntziren arratsaldian eta bueltatu urrengo arratsaldian. Eh, jende asko, jo zineten? O... Zei bat pertsona, egon eh, zen egiako iker egon zen, egon zen Ander Glenba, egon zen eh, Jurruts, <laughs> egon zen ere, azken sin falta, ah, eta gubiok, ez? Eta inorrello, ta eta, be, ta bizkar zabal jauna. Eta erroko... <laughs> Erroko, ekiet, erroko ekietzen, Juan. Ja, nire jutuko nintzen, eh, baina... Esan zenian hor rostiralian, bai. eta motiatu nintzen, eta esan nua, jungo naiz, total hemen gelitzeko, ah. baina gero gogoratu nintzen nekala lorun bat. Lase, lase. Gabian, bueno, gabian nekan kontzertua Pasaian, San Pedron, eta horretik enzin izan dugun jun. Ba. Ondo egon, goz, ondo egon zen. ja prestatu dugu beste bat, alegra prestatzen, hasi que ja. Bai, bai, potentia. Bueno, potentia, polita, bai. Bai. O sea, Eta zer, eh, zuen jun zineten, eguerdian. Bai, gu jun eh, Bizkarzabal underground batean junginen eguerdian, eta hauek buelta, jun ziren berandugu, e, balerdoniako jonen erruz. Ze, <laughs> hemen... Zekan partidua, ez? Bai, ze, egon behar zuen bankilloa berotzen eta <laughs> eta bota garbitzen bi, bi ordu zeiak arte. <laughs> eta orduan, ba hori... Eta jutarakoan etzen bai. arkitu kontrolik, zuek? Ez guk ez, gainera ez, ez genuen deus eraman, <laughs> nik ez nu izan denborarik. <laughs> <laughs> Horregatik, ez? eta... Eta jun iritsi ginen bosta, erosi genuen guk baskari eta iritsi ginen bosta kaldera, eta jun ginen jotara eta hor hartu genitu, nik aurkitu nitun gehienak. Eta baskaldu... Eta, eta ez dakat puta ideiarik. Eta... Ez egin dutun aurkitu hor gure makalak erakutxitako... Ez egin dutun bai, bat, bai, bat, bat, dudo, dudosa influ... Du, eh, igual zen, igual zen, kaballo bai, loko... Bai, bai, ez que zaukan kaballo loko nantza eta orduan... Orduan, por si acaso es... Bueno, por si acaso regatik agian hartu baino nespotan un... Eta... E, eh, bauri, hartu genitun jo batzuk, eta hauek iritsi baino lehen, ze ziren, ze gozea eukan, bajan genitun. Eta orduan hauek iritsi ziren, eh. egin genun hor parrilla, Egon ginen jolazten Seitan ja parrilla ze hostia Ez ez Iritsi ziren hauek, Ze hor dutan berandu Se atera ginen Sortzia ma... Ba. kaldera edo Bai, Iritsi bai. ziren Ta horre hasi ginen zua Ja egiten e, Hauek eh, pla, pal, e, eh, Pelma ematen Egurrakin Eta hauen Gautzi, utzi, utzi, utzi. Se, se, baino... Egiteko Ja alzen bukatu lehenago Baina zo den Trimozionatuak egiten parrilla Eta hor dut <laughs> Egon ziren hor eh, ah. Pa ah, Sartu zituzen kriston egur puxkak eta ziren egiten, eta orduan. Eh, Zer hon diskusiorik hor, egiako iker eta zuen artean. Bai, bai, bai. Eske beti, beti barbako bat egin bardean, partida bat egin bardean, presa bat egiteko, beti iker baldin badago erdilan, beti dago diskusioak. Horrela, ez egin urren, ba. Eta gero beti esaten zuzer beti, bale, eh, pues ez dut egingo. Juten da, izerten da eskin batean, eta ja, ez da, toma por culo. Egon ginen, egon jolasten, pastilla, barbako erako pastillekin, zua bai. emanda, ez du la. Man, eta eskutik bai. pasatzen olau Ora botatzen eta eskuarekin hartzen eta horrela. Eta divertido ez, Eh, bai, gero, quiero bai, gero nik alinatu nun ensalada, nik ni nituen, eh, jangen nituen ensaladak eta... Eh, alinatu, alinatu zer editzen dizu, alinatu nun ondo ez? Bai, azeite bina. Baina, que igual zen beste es, alinio moto. Ez, alinio, alinio, <laughs> aliño... Oficial. Drogagabea, Oficial. Bai. Eta, eh, nola zen, segon letxu asko tola, bai, nun eskuakin Robin Foot erara. <laughs> eta bapatean, iratu nitu neskuak eta konturatu nintzen ez nitu lagarbitu, nekan eh, pastilan pastillan usaila eta restoa, eta neukan ere ikatza pardillara <laughs> botatzeko restoa korrezkoa betza, eta hola, eta ez nure zer esan bien salada da linantu nitu nola, eta bestia ja garbitu nitu neskuak baina. nik igual fijatzen nintzen eta baino. Eta zun jantzen bakarrikan... ez ez, nintzen denetarik, ez nun. Es sus mori que... Eh. Claro, me han genuri, juro. bai. bye. Bai. Claro, bueno. Paco, estos usan... Bai. Eh, bai, jutera con... Eh, Jutera con... Jutera con... Jutera con... Jutera con... Controla. Eh, y se han tenor... Guardia Sevilla, elito su, su ten... Es que... Per, bajen el coche... Das, bueno, contate vai, su... Vai. Su... Su... Egon sin más. Pues el hecho y en el tabor... Veo bien justo... jatxo en Echea Urrián... O sea, se me... Eh, eh respetua. Sazuan. Sazuan en Echea Pues justo eso con controlas... Eta gu pues, iru gazte, furgoneta batia, nahi... Pues ya, son, claro, que sigutela. zigutela. Egia koiker, terrorismo ez. Bere betaurreko psikodelikoekin. <laughs> Hori da. O sea, ya son terrorismo, kotxe. Eta Sheldon, eta, ba. eta Jurruch, bere kimikako ikaslea, eta... Ba, hori, eta, eta, henuk esaten bezala, kimikako ikaslea, eta pendienteak. Hori, eh, segola argi gelituko zigutela, tío. Eta, sima, iritsi ginen justo... Lelengo pikoloa segon lekura, eta esan zegoen, bueno, irekin un lehioa, eta... Buenos días! <laughs> eta, zer? Eta, ahonde van? No, de donde vienen? De Ondarribi. E ahonde van? A txalar. Bien, pues sigo un poco más adelante y pare a la derecha con mi <laughs> compañero. <laughs> eta, ez dizun unten gaudetu gara zertara. A txalar, a Bai, gero, zantzuten. Eh, a que vais? Eta, bueno, sin más, pues a pasar la noche... Y mañana, mañana al monte. Y... ¿Qué? ¿De camping? Y no, no que sea un amigo. <laughs> Es que Nick Nick que aquí Tori si sin importa allí tío. O sea, de camping, no, tío, ¿qué más da, <laughs> tío? Es que... Claro, pero muy gracioso, tío. El taguero tipo que Santiago. bueno, eh, enseñarme los DNIs y tú dame el permiso de circulación del coche. Es <laughs> nekin ¿eh, tío. Te hemos en carneta, ¿eh? Mario Carreta, claro. Eta <laughs> hori izan zizun ez dela, mitiko. Hori horra, tío. Barekin ez dela hori, baina eman nion abersi kolaba, tío. <laughs> Eta etzen hori. Eta zimaz, bilatzen nahi doztresau, zengin ze hostia zen. ta tipua... Da, pa, da paper txoro bat, tío. Ba, konturatu zen, eta, ke, no sabes que ez? Eta eh, no, es que no man parado nunca. Eh, bueno, pues pato hay una primera vez. Suele estar en un forro de plástico, eta justo el un hor, kauza bat, eta plastikoan, manion, eta zimaz. zun, irun karneta, no sé qué, de repente, bueno, Eh, dejad depositar todo lo que tengáis en el bolsillo encima del asiento y salid del, ve del vehículo. <laughs> Eta hori, utzi genun, ni bichu patxuz, <laughs> asiento gainean. <laughs> Ikerre, ikerre, kaguna tontería ere bai, no? Bai, bai, gero alkainek utzi zuen jaten napolitanak diakoak, pues horren kaja. eta atera ginen kotxetik, eta ja, mm, registratu ziguten, jarri ziguten, hola, kotxean kontra eskuak, hola, fun, chuti, registro denak eri. Joder. Soban, a gusto, que no <laughs> palmada, o sea. <laughs> bueno. Ez dut erantzungo. Eta, así es. Eh, Yo prefiero a Lamper. Eh, gero, santzigun, bueno, ahora ida ahí donde está mi compañero. Segon hor, kotxe batik amar metota da horrela, eta <laughs> ginen, guiruak hola, onduan, eta tipo bat, beste pikolo bat, metraietakin gure aurrian, guri begira hola. Ja, hori zan zian, hori zikontatu dalkainek lehen. Bai, eta gongin hor, ez dakit, igual amar minutu, eta bestia registratzen bestia kotxe guzila, gotibera, bera, motxilak, ez dakit zer, eta gu, pues, nola ez genetun sustantzia ilegalik, ez da, alin horik ba, ez da ezer, hor ba, ginen, eta gu, bai, bai, begiratu, begiratu ondo, ez duzu ezer aurkituko, así que... Imaginaten zera, nola eukiden un epoca bat erosten genitu la metralleta besur estaskoak. Ya, si, la risa. Os la coekin jutia, No, baina ni justo nekan... En... Eh, ah, porra estensible. Eh. Porra estensible. <laughs> Se nunca. Eta on jotako esto. Co cochean se nekan. La Bai, cochean. Eta... Eta uten orgetu da bat. Así que... Es <laughs> jude, que mal. Pues si se gongo enteran. Ya. <laughs> Imaginate. Nere erabiltzen dute en iskuntza. Eh, erabiltzen dute justo itzbatzuk y casi itustela iban de puente y de post depositen, ¿no? Depositen. tío, depositen. eta hori, egon zen hor, amar bat minutu hor, begiratzen goti bera kotxea, eta esan zen, bueno, ya puedo ver al vehículo, cuando yo se lo diga, inicio otra vez la marcha. Vale, vale. <laughs> Van de gato, ahí. Eh. es que es la risa, tío. Es que se explota esa, tío. ¿A dónde...? ¿Y a qué vais, tío? Ya sé, sango, si voy a drogarme a muerte, voy a, voy a hacer de todo, tío. Buah. Es que ese es dute, tío. Pues sin más, tío, a pasar, tío, es que... Eta sin más, Mauriz, santigun ja arrankatu nun, eta, bueno, pasa buen fin de semana, eta jo ginen. <laughs> Eta gero alkañe, justo, largo bidean ginen, ba, ez dakit, bera, beratikan edo hortikan, eta botasun, ja, eh, azte buruko salditako bat. Zizasun? Buah, oin osan a saco de cosas. <laughs> Ikerrek ez du hartu dirua, gindigute <laughs> kontrola. Eta, isildu, no? Dera, bera, itxoteatzen, ja, que merezi zuen, tia. Eta gero zer, han, e, ba, faldu doren, zer, simaz, birreo... Ba, Paco ari zena komentatzen, egon du gaina nor, txoruan agiten barrakoakin, ikerri bade guai, ofizial. Bai. Gero ere, af, a, afaltzen hor... Bueno, ez dakiz egon ingen un afaltzen, simaz afaldu. <laughs> Eta gero ingen un hor muspartida, ego, beste... Bai, ni naia. en Bilrak, Bilrak botu. <laughs> Join, join. A ver, sentatu con ais. Bilrak edaten, ogin. Bai, eta... Eta hori, e, egin genuen muz bat, e, balerdioneko jon e, ni, e, jurruts eta, eta pakia pasua, eta zeuden genu eta ere norra parte, eta erdi lokartu ziren eta joan ziren goia nahi to, to tristez. <laughs> Bai, bai, bai. Negarrez. <laughs> Negarrez, jo. Negarrez, Bai, hori da. jokatzen eta zen unbukatzen. Hori da, pako, beraiek esan zutena, baina, auskalo zertara igo ziren oiek biak bakarrik gora. eh, eh. Eta un hortan pentsatu, eh? Misterioa. Iker Jimenez. <laughs> baina, eske, tardatu benun asko zen, ni naiz oso ona, baina alkain da oso txarra. Eta ni nintzen alkainekin. Eta orduan, beti ari, bere erruz, ari ginen gaizki jokatzen, eta orduan, pues, ari ginen hor, empate, iaia, jon bat ikerrekin. Ma hori, alkainen erruz, bestela irabaziko nuke oita bat minututan. Nere joku ba. agresiboarekin. Eta eurrengo unian, mentira. Bai, Aña, el mm. puto Alkain decía que no sabía jugar yo, tío. Casi le pego. <laughs> No, Oker nada, Iker, tío. Iker va demasiado de guay. Be, be, Iker beti. Iker... Iker joko guzitara, beti. Da honena, bera, beste dira unha charra. Come mierda, ni izan zen las risas zun. Ba. Horain <laughs> izango naiz, ni presi eta beti. Opa. Gero, eh, izango da eh, Jomba vicepresi, izango da Paco <laughs> mierda beti, eta ereño eh, vice mierda. Eta justo, lehenengo partida ira, hasi un nik, bigarren, <laughs> o sea, vicepresi ereño, eh, bera Jomba... mierda, <laughs> eta Jomba vice mierda. Vai, beti, beti zaten. Justo al revés. Eta ze, horrengo unian, un onjokatzera... Sortitan, altxatu ginen. Sortitan? Bai. Madrugadores a tope, ya, eh, bai, domingueros. Iker tan nio roya... Bai, eta gero ere nio tajenu se duen azkena kaltxatzen nene eta eh, juntziren lehenengua. Baina, bai. le lengo xantzen la hostia, se santu guiñan eta... Digo, eh, pues ser una de santu eso, ordena lota, nik errekin, eta alkaen, no la den, den datik pues el chatu zen... Es baina, jun... esan zidan deitu zen niola, es? Eh? Ese nian deitu? Eh, bai, le lengo deitu nion. Ah, eta ere, torri zen gure gelara, eta iker tan nio, pues lo baquiña bezela... <laughs> Eta etzen konturatu, tipo, eta juntzen tolin dik nau, eta bidali nio justo mensaje bat bera konturatu gabe, eta jarri nion, bos min gehiago, ermin. Eta, tipo, xuma, ah, etzen konturatu. Mo, eta ze, hartu zen ituzten non joako. Ez, kaka bat. Ez. Hartu genitun gehiago guk, jun genienian bakarrik. Ne. <laughs> Eta, buelta... Eta, jan genitun. Eta, paskalduan, o, buelta... Paskalduta gero? Eh, bueno, genu eta alkean juntzire lehenago, zituzten gauzak egiteko, ez dakit, Genu amonaren urte betetzeak ez dakit zer, zeukan. <laughs> Alkaine... Zeruren amonari saludo bat. una, supongo, edo neska, ez dakit. Eta zer, abaskatu? Genan, eta... Gero, jan... Bueno... Ez, jan... Ez, esan bat nun elatuena, eh, baina hori ja dugu da, ez? Zer, zer? Jode, gero, junginen... Eh, arratxaldian hori, ah. Ba, egin genuen bazkaldu beran, gero eh, gero zein genuen. Gero jun, ah, jun etxera jokatuka hartetan, eta gero bueltatzerakoan, junginen eh, makautola. <laughs> eta, mlak, osea, gurtzatu genuen, eh, behobiatik, alkanporaino juteko... Eh, Matzurri. Matzurri. Oie, ma, ma, ma, Ja, baina gainera jungin den, eta hasi ginen makotxean horren nuen mitiko aparatu alazten zesu hitz egiten. <laughs> eta zen bere, bere kikupo, bere kikupo kotik. Baina eta orduan, nire ekin unmentan nire baina, ez dakit eskatzen gauza horiek, eta orduan, zon <laughs> nik erbestaldetik buiak <laughs> eskatzen gauzak Gu beti jungen edan makautora beti ondirek izan azaina. Ba, eta tipuak, tipuak, pues, ez zigun ulertzen, no? Porque lehenko eskatu genion gauza bat, gero zan genion... Ba, ikerrek eskatu zun, kuenta diferente eta ba, bakoitza. Eta... Hortan argi ginela, ba, derpente konturatu nintzen zela, nire ekipokoa bat, eta sinitzen, ba, te eta un nuen gelditu, eta hau flipatzen, porque el txekite zertan egiten farrer. Eta hori... Da sin más, no? Que ya itxera eta fuera. Ez, gero zanien, zela nere ekipokoa, eta Iker jarri zento competitivo. Bai, eman zon pero dile que eche más, caramelo, dile no sé qué. Eta Daniel, pues ez nos zanen ser, tío. Pero esa tensión, en plan, pero... Jomba, Jomba, acércate, acércate, que te vea y sonríe, sonríe. Eta hori, azkenean, eman zigun, eta beldu ginen hor jaten, eta dikerria protestatzen, que mierda nos ha hecho el de tu equipo, no sé qué. <laughs> eta, eskenean ja, maz una beste lata jungin jela beste bat artera, seguido, eta, ba hori, de repente ikusi zigunean berriro ekipokoak hor beste maklurat hartzen, jarri zuen kriston arpegila, eta tipo, enxe, hostia, izan zen. <laughs> Eta, zima, ez? Iker, ze komentatu zu niñitas, ini gure kuadrillakoaz, ze zango zula? Eh, takit. Ezagoratzen. Ez. Crack, hola zerbait, ez? Ba, <laughs> bueno, así más. Nela este burua beto dut komentatuko. Se Es, oso interesgarria da Es, oso... Es herida, es herida. Ah, ya. Uh, uh. no. Es... Harriko du kanta bat. Bai. Es, es, eh, Rekopilatorio dugu. Sorkun esan dugu, es? Es, bueno, sorkun nahi bauzu. Ez da, es, es, eskunk, es, es, es, es, es, es, es, es, yeah, bueno, yeah, yeah. taldea eta anekdota bezala orain hemen da gurekin uiskiman eta komentatu dugu ba, eskunkeko e, bat orain dela e, eh, espartinseko gitarrista ba, berak ekarriko dula urrengo astelenian hasiko dula berriz bere saioa eta ekarriko dula entrevista egitera eta bueno Eh, ba, bai, bueno bai. Nere este buru mierda, ah, mierda soa komentatuz bai, bai Hori, ba, lan batean, horrentxe bertan zen ah, bai, goizean euk egin hemen, si, silozibeko bilera orokorra, e, nik uste dut izan dela, e, ez dakit, konklusio edo ondorio gehien atera ditugun bilera, ze ba, bestetan egiten genitun bi, bai, karo, bai. Eta gainera, no zu, zu, zu ezin alista negra, ez egon dikiko inork. <laughs> Eta, bueno, no. Hori, eh, pues, bilera orokorra nahiko, ez dakit, eman korra izan zen. Eta hori, arratsaldean zimaz horretan aspertua, gero, eh arratsaldean, bueno, gau aldera, sortziak aldera, uki genuen bandako, ondarribiko musika eskolako bandako kontzertua pasaian. Hor, junginen, aitz ni eta ibon kotxean, zetekan, autobusen jutia da, da bat, aterbarzera hartu bat lehenago, eta iristizera hartu bat berandugu. Sikisimaz, eta kontzertu ondoren, Eh, ah, hori, jo nintzen etxera, faldu, eta gero jo nintzen sokoako lokalera, <laughs> aspertuak atera ginen bakarrik, moran, joan eta ni, <laughs> hiruak bakarrik, jun ginen irunera, segon saroia, segon igual bos mila, milioi pertsuena kampuan itxoiten, sartzeko jendia joka, hor, bultzaka, eta... La selva. <laughs> bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Eta jo gintzen ez dakit nora negoen triunfa <laughs> jote ditzen bakarrik, ez dakit, tieni bakarrik kuina ez da, baina aurkitzen dituen onjarriko irutipa jotzen ziren onjarriak <laughs> ataksia, eta jo nintzen beraiekin, eta azkenean jo gure ikar etorri zela e, asteburu hau pasatzera nena onjarbira, eta hori jo nintzen trukera bereiekin, eta ez zuten truken sartzen utzi, egon ginen kanpoan hor seguratak eri, bueno, ez dakit, bere, merezi dutena esaten, zera izan zen pasada bat, bultzaka guri Gaina eskatu genuen erreklamazio horri eta ziguten eman Eta hori uste dut ezin dela egin Eta sinbaz, e, eh, egon ziren hor iztiluak, iztilu gari Eta bueno, batez ere gure lanperna ipatuarekin Ja berak gaina esaten du ez du lan lan egiten Baina hor zegoen gehiena zen Guri gesto itxusek egiten bizkarretik eta Asi que bueno, tontolapiko hori ja utziko dugu pakian Ez dugu ezer geberetaz izango ez du pena merezi Eta hasi maz, hori izan da nire azte buru mierdozoa. Nahi duzu zerbait gehiago gaitu. Eh? Adjetiboren bat gehiago. Eh, bai, potolo, más, tio, dumbo. Eh? Ah, hijo puta, ah, hijo puta, tio, bai, hijo puta, eta dena, tio, dena. Merezi du munduko, eh, egingo ingo digo abutxo, bai, venga. Bueno, hori ez dut uste entzungo, ni baina entzutu madu, pues que se joda, benetan. <laughs> Eta, <laughs> sin más, tío, o sea, ese te importa. Eta hori, eta gero igandian... <laughs> Hau pancheta. <laughs> igandian resaka, kriston resaka... Jo, junginen, regionalan partida ikustera be, berriz ere irabazi zutela, bita utxirunen aurka, horti joazte lehenengoak, eta sin más. Errelak irabazi zuen inigo Martínezen gola, azto dizker, joan ikusi zenun gola. Gaur, baina esan behar nun justu aurreko astean en jolaztu nun ondarroan eta gogon nintzen berrekin. Bai, jo, bai? sartu zuen kristian gola, nila eh, jasi sartu zuten ean bi itzalinun. Bai, sagutzen dut. <laughs> Itzalinun ordena gaiua, esan egon interneten ikusten partidua, sartu zuten ean bi bi itzalikendu eta gero interneten nintzen sartu zuen eru <laughs> barna erradak. Simaz, hori ya aparte. Eta ez dakit, eh, behatzi minuto, gilditzen bakarrik, eh, txistiak, ez, ez dut akizu ez, dizkusten edo, lehen nago nahi zarrutik baina ez diot ah, ah, ah, ez Ez du komentatu azte buruko eh, <laughs> momenturik ah, pakoren, oberena, eh, pakoren... Buah. Nik esan berra da katere uh. jorintzera kristona ostia. Bai, eh? Bai, bai kristona. Bekom, ba, kontatu lehenengo apako, ne? Mm, Zuriaz du kontatu, kontakit. <laughs> Amildu nintzen, no? <laughs> Malda bati. <laughs> Amildu. Amildu. No esun bai, egin bai. bere buruaz beste, ez dakit zuna esun egin, no? Ez que esa ba, esan zuten, ba, hortik ezin da jaitxi, ni. Rodando, a que si. O sea, es que de repente... en ari que estén en plan txirristra, es? No, no, no, esan genuen, ez ez hortzian jetxi, eta dena ba, sin más, behiratu genuen bera, vera, Es que, es que, sentio, kiston pendizas, no, no, Eta, ba, sin más, pues ya dena jetxioa ginen alde batetik anta, realmente, beiratu nun eta justo pako hor, Amildegian, jan, pun, jarrilla, iskinan, eta nizio, ostia, egin erutu konek. Eta hor, botan nintzen. Bai, hasi zen lehenengo bai, botatzen... Lehenengo la txirriztra bezala, eta bapatian ezin un gello, eta altxatu nintzen. No, no, es que esan... Artu un kriston, ostia, es que ni, pero a una ostia de flipas. Ai, esitzean entzuten. Es ah, que esan izen panatu, esan eukanen off. Ez, ez, zenekan nola, iz... Ah, aiza, aiza, aiza, aiza! Uuuu! Amildu nintzen, eh, ez nintzen... Lehenengo horra, zin nintzen... Ah, lehenengo... ez ba, es que lehenengo zan gero... Raspando mea zako, es que tengo... Gaino Juro, juro, tengo en, en Isterra, tío, kata, en Isterra, erida... <laughs> erida en izterra, hemen... Ari gira ikuste hemen, zuzenean, bako lehenengo... En nalga izkierda ere daukat kriston rajotea, baina hori da, privatu agotan, zutera kutsiko. <laughs> bai, eta de repente, ba, esan genuen gainera, jo, eta gainera daude arriak. <laughs> Ez dakit etzun entzun, o den bai, bai masoka, bai, bai, bai, edo... Dije, ba, <laughs> eso lo paso pipa. Nihar! Piedra en culo, que flipas, tío. Ese chutikan, eta llega... Eh? Sí, chutikan, ese buruz bere. Así se ¿eh? bai, no la ipurdia gina bai, arrastaka, eta gero ya... Horra, tu un cristo nostia, gero, chutitu nintzen, eta sin nintzen korrika, pero... Nola, zen horren... horren cuesta... ba, Ba, eh, no le iristen da momentu bat que vas a tanta hostia bai, que no bai, puedes más. Que ba, tanto dice no y pu, o sea, en plan, botan intzen porque bestela eh, hartuko nun Cristo hostia, has volvat en contra <laughs> edo. <laughs> Eta botan intzen en plan llega de una hostia, pero una hostia. <laughs> Es que hay en Guñe, Guñe ni cruce Goitikan. Entonces, Goitikan. Mira, me agarres Lurdi antio. Goitikan o Gabian. Eh, targinen begiratzen ta. Ba, eske, segon ja korrika hor maldan bera ikusten zen ezintzula gehiago, da, eroriko da, eske, eroriko da, tio. Era, de vídeos. ose, eh, Una tío. una hostia, chaval, Iker negarrez, denak lurrian negarrez, ereño garrazia gatetzen, impresionante, que puto show. <laughs> Pues ero esti izan zen, hori, justo, eh, irunetik oinar bera, bon, nire kese goratzen, gora eh, goratu dit, Iker ralzak lehen, esan dit nire kese berak kontatu dit danaz, eh, hori, eh, utzi zigun taksia korreo zen, eta berak zuen justo mugaratik geisten trukerakara jut, juten. Eta nik guretzatzen un... E, eh, e, eh, korreoseko rotonda. <laughs> Eta suponei jo nintzen rotondara, eta egin un salto. <laughs> eta jo nintzen kristo nortia, asfaltuan no? <laughs> Karretera erdian erorila. Se supone, nintzen zoraitzen. Ez da mina askorik, que supongo, etzera, hainbesterako izango. Bai, epatu behar dago izan zela, bueno, eske, hobe, pakoren eroria baina hobe ez, baino, ja, hor, maia berean zegoen, ondoren jarrizun arpege ja. <laughs> Mitiko eh, mina aguantatu naia, baina ezin zuen, eta nota zaion pilo bat, eta, txe, pako, te estás llorando. Kua, no ha sido tanta hostia, pa, pa la caída que ha sido, eta segon nila ya negarrez. no se lo cree nadie, eh? magullado. <laughs> bai, zure burua, segon, dago pixkan magullatua. Ai! No, no. Joder. Ez aiten zerentzun. <laughs> Berdin. Me estoy liando! Eh, Zerta zara ginen? Ez ah, aiket. Ikerre mukitaz eta gauza. Abai. Ah, gero, Kriston Gra... Eh, ah, egia zela, ez nekala... Minam dirik. Ya hori suya, eta gara ah, bai, bai, Hori entzun da. Hori da, bai. Dago, guri, da, nere da, nere da, nere da, nere da, nere da, nere da, nere Eta zen kriston luzia. <laughs> flipas. Horretzen zera, tio, pero ematen zuen. Eta argazki bat atera barri nio, me manz un vuelta, eta ez un nahi, pero flipas, gaina, eskenianos, mira, mira, mira. Ez que ha superxorua, gero loko. Gero dintzun botaka behin, talaian, ginean zigarremean, ikusi zulako ume bat, muki bat kentzen, eta jaten, eta tipo egin zuen botaka, ose, juntzen, iskin batera, eta eh, botasun hor, Qué puto asco, tío. Ta gero bera atetzen buki ya. Así un person desde siempre. Joder, es que Betty ta ben ginen ondartza eta gua, akatriba komiña, itzen du zulo bat, itzen du botak, gaur, ba ya está tapatzen du zulo ahí, gua, estoy de puta madre. Aga <laughs> Cristo Pedra. Ta bueno, eh chistia kontatzeko ya ez dakago ya, denbolarik zengo dugu. Hueto seriro socharra, que beti? Concierto de Uf, ah, no tenemos cerveza. Ya, sino dugu en Dilleri Duarekin, concertua. <laughs> Ir un minuto, Belitzen, ya, Bacarrican. ¿Eh? kantaren bat improvisatu, o kanta, o kanta bat jarri eta atzetik kantatu. Ba, baina dira iru minuto. Poli egiten dugu eta zugu txisteri kontatzen tita. Bai, baina ze kanta, izan berda kanta oso motxa, tio. Ez eh... Ez da kagu demora, tio, hori egiteko. <laughs> Bai. Gainera, emititzen digute... Itzi mikroari, tio. Emititzen digute antxetatik. Ke ba, ez dut uste, ja. Ez. Nik uste dut entzun zutela, entzun dituzela gure bi iru saio eta zendutek, tia. Hau ez dugu gotako nioiz gehiago <laughs> egiten, eh? pues egiten dugu luzea ba, tio. Eta ma por culo. <laughs> Seixena, tio. Juro, tio, estoy tri perdido. Estoy más perdido que un hijo puta el día del padre. <laughs> eh, Se jartzen dugu txuruan aiteko barrikadaren bat. Vale, no es una. Es pues mítico, es Daukat. Sein, alguna sí va a hacer el chorra. una Extremo duro. una Porretas. una tío. Al cantar, al cantar, al cantar. <laughs> Oh, hazaña batago biología con clase Baina ez madre. estuve dugu que ya ja esan dugu, kontatu todo ben igual, ya pues postan. Pues con emulatuko dugu hazaña ori. Uh! Mateo. Yo te quiero. su padre. <laughs> Clara Mateo. Te, te Mateo, Mateo, Clara Mateo, te. Mateo. Al cantar me puedo olvidar de todos los malos. Mateo. <laughs> convertir en, en virtud de <laughs> Desterrar la vulgaridad, aunque solo sea un chipirón en clase. Y sentir que nos está estimando. No es placer, es, aburrimiento, es, mierda, es, es clara, es <laughs> Derrama <laughs> todos mis secretos. si había algún flish Pero ni se choró un puto fósil. Encontré en el corazón el mapa de los sentimientos. Ya no, vaya no está falta. No es placer, es una puta mierda. <laughs> Es Geo. Derrama todos mis secretos. Es mi los rayos del sol. Y castigarnos en clase por cantar <laughs> esta puta canción. y sentir que no estamos muertos y sentir <laughs> puta mierda de biogeo y mierda de y sentir que no estamos muertos ahí con Clara Mateo y sentir que puta mierda muertos, quítate la tinta, <laughs> de la puta oreja la <laughs> puta tita todo <laughs> lleno el Joshua que las metía. Si fue mí el que robó el fósil. sentir que Clara es un lagarto. Bueno, ez da urdeti, a Por dirista Bai, bueno, eh, eskatu nahi dugu barkamena. barkamena <laughs> eh, gaur iraindu ditugu <laughs> pertsona, betitu irakasle... ira dugu berdina, gara kapu batzuk. Esaten dugu Cristo Burrak, que ta gero bukatia bueno barkatu. <laughs> Bueno, ez egiten, tío Barkatu, bueno, pertsona bateri ezik Beste guztiak eri barkatu La perna, la perna sobre Guztia eh, jumar zatela prestatzen ja Ipurdi biztan eko reklamazio Igual de legal egiten duguna, eta dena Ba, si más, gu, ez prestatzen dugu Bueno, ya, se hostia, democracia <laughs> Si más, gañera ba, Somos del 15M Bueno, gañera hori, si más De barkatu, Clara, barkatu Atea jo barkatu denak, denak ere barkatu, baina simaz ba, da. Ba, ba, far, ba, far batzuk bautzeko simaz semen, gure saio honta. Zio honarekin hor. Eh, Hori da. Fondo handa guai den zio Gainera goratzen gara zuetaz, tío. Zer nahi gainera no zuetaz. Zerazte irrati janta dena, pues bueno. simaz, tio tío. Propaganda electoral, ha? Eh? <laughs> Está bueno, ya honekin Chacho. Pasa que <laughs> Venga, pasa que Pasagara pixka demoratik, dire ya ordu bat eta ir, lau minutu ja ja. Así que hor jarriko dugu gure betiko bukaroko kanta jode Paco dago Cristo solicitatua, ya bigarren bezua, etxebe, oh, todo chinau, dire behatzi. Ya, etxebe, tre chinao! Oh, sin de mountain mm, mm, mm. sin de mountain Bueno Bai, bagi joa. Eh. Bagi joa, jendia, Eskerka asko zuteatik eta hor egon gara zuekin. Beti bezala urrengo astrolenia. Juhu! Agur, resto una pasa. Don't blow the same She